kutoka kuliko kuingia na Nasema hakika tutafika Yerusalemu Isa. Eh, eh. Sina haja wewe, wacha hii kitu imeanguka hapo, siingoja ilale Karibu kwa panda linashuka. Kaunti ya Kilifi imemulika sana uchumi kutokana na mapasta wa Ulaya. Sijui kitu gani hiki ambacho kimeteta mama mwingine eh? pasta Kama kitu gani vitu ambavyo vinatokaribu sana waumini My brother, you have the third one. sasa vitaka vyetu kikubwa hivi vifanyeje? Kwa nini pasta, simu huwa inaenda nini? mapenzi kumsababisha yeye. Hapana, ongea juu ya mambo ya bwana mapenzi mjini Ezekieli. Hapana, hawa ni watoto, baba yao iko ndani ya ikulu acha kuchezea sisi Kila mara kwa mara umekuwa na maombi, tunaombea amani, tunaombea mvua ikuje, Kwa hiyo watu wa Mungu afanyeje? Mapenzi wamejiketi. Hasla, baba munguruma, maandamano yanarudi. Tuache maandamano, tuache kuharibu mali ya wananchi. Tumekubaliana juu ya mambo ya mazungumzo, tukubaliane vile tunaweza kupeleka Kenya mbele. Mzee Tinga amesema kwamba mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Hiyo haitawezekana. Mimi ndio rais wa Kenya, na kama mnataka kuendelea mtajua hamjui. Sawa tu, lakini kwa Mombasa ujue sultani kila mguruma, kila mtu ameamka, haitawezekana tena. And I want to tell them wasione ya kwamba tumesema tuongee, wanaona ya kwamba ati watatuletea mchezo. Hatuko hapo kutumikia kutu

nakwambia uguzi ambao uko Kenya ni mwingi sana Wanasakaje? na wameita bori bana na wataanzia huko kwako unawambiaje very surprising haki ya Mungu tena. hizi kazi zitatoka wapi kwa gavana na kina mama, je, umeweka wapi? tutakimbiana na nyinyi au ni maisha yarudi chini Hii serikali imejipanga, itawezekana kweli? Kwa hiyo ukikutana na baadhi ya nakwambia uguzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. <laughs> Okay, sawa. Naona kuna mbunge hapa ana jambo lake. Jambo la kwanza kwani watu wa jimbo lako wanasemaje? Okay, so, o p o la pili. Mimi ni Kigoma picha. Tutakwenda huko miguu kutoka Mombasa tukiwa tupo tupo. Nimesikiza FM zote, wanapiga tu stori za elimu. Unajua, Biblia iko na ni kitabu ya maajabu, kwa sababu ile tulifundishwa huko kwa Sunday school kuhusu safari ya Kanani, hatukuambiwa kulikuwa na mamba lakini sasa tumekuwa kule kulikuwa na mamba. Mheshimiwa Prime Minister angekuwa mwalimu mzuri sana wa Sunday school, kwa sababu ndio angetufundisha kipengele hiyo. Sisi wote Thank you. kazi safi kabisa ya ndugu wa ndani ya mgongoni, mambuli, kama vile amekuandalia mengi mazuri matamu. Kwa hivyo kama kuna mgeni mwambie, wala asibanduke, tuko hapa kuhakikisha kuwa unapata burudani kama inavyo Mungu husababisha malaria na kukera mno. Ila njia mbadala hazidhibiti tatizo la Mungu wala malaria. Nalo suluhu kamili dhidi ya mbu wasumbufu Tatua Demand Sensies. Changanya pakiti ya mililita sitini na mbili nukta tano ya Tatua Demand Sensies kwenye mililita nane hadi kumi za maji, kisha nyunyiza kitani. Tatua Demand Sensies huua aina zote za mbu. Kinga yake hudumu muda mrefu na haiachi harufu maskani wala madoadoa kwenye ukuta. Tatua Demand Sensies hupatikana Agrovert kote nchini. Waldman sells yes to Pocassin Genta. No more specials, no problem. FM Top Room Explosion, Mzee wakajua wakajua mbali nikuma kundimba mutombale bana bacheta bayenga yenga anambo bacheta bababu tukachokole iya kwetu ni mbegele Baraka FM and Ndegele, Rumba Explosion and Ndegele. anasema ngome zitozo. Sisi wote tuko wapi? Sisi wote tuko ndani ya Baraka FM. Papita pati anaimba, ambo muzika tunaimba ndani ya Baraka FM. Baraka FM station number 1 hai Leo ni Kuko Nini na Tukio UK, napenda Baraka FM, it has music music na inabamba ruba bom, que é bom, que

watu moja mbili moja saba tano bado vile vile unaweza kutumia whatsapp na kupata ujumbe wako ile sasa teknolojia ya watu kuingia nao sana kupata whatsapp yako na kupata ujumbe wako kuona namna gani lakini kama kama nimekuja kusaidia wala kujaribu sana asante sana tunaona tayari kwenye rafu zimemulika kwa sana asante sana antios ndani ya Rumba Group pale tuko pamoja sana, tulio na sana sana na masiku na Rumba Kidoto na ndani ya Baraka pale niko Dr. Ignacio Mo ndani ya Kitingo pale sema wananikumbusha miaka kumi na mbili kule wakienda madisko wakati huo, yani hiyo ndio iliyokuwa muziki mitamu mpaka leo bado haijatoka utamu, yani tulikuwa tukiwaangalia wakubwa wetu walivyokuwa wakicheza kana kibao na balala zetu, yani ilikuwa tamu sana. Anasema amekevaa kigundu wa kambe mlima mlima Zayuni pale pamoja na tamati. Asante sana Big Salute, asante sana muziki kweli inaleta kumbukumbu hiyo ah, Mbelo, asante sana sako naye moja uliweza kusikia kitu kingine sato sana kila msingi ndani ya omabei pale pamoja sana kwenye tango wakali bwana kila omabei lazima kusikie bwana halo bwana kansa halo mtu pale uko na tuma na familia uongo wote unapiga simu bila uongo wote niambie je uko ndani ya chombo ama namna gani gari hiyo kushika namna gani umeshika baridi halo bwana

kujiepusha sana mikono ni ya kimungu ndani ya chombo hapo tuko imara nani mwingine ndani ya chombo ile unapigwa na kuona pale kipo wazi baridi hii kipo wazi tutakuelewa makosa bwana anakuwa na sasa Amen. Mama Malemba. Mama Malemba ndani ya jengo. Mama Malemba nyumbu kwa mbali. Ni mvua tuseme. Uko ndani ya chombo. Kondani ya chombo. Tambua hiyo mwalima nyumbu ama ndio mwashuhudia tu alafu mwamulini. Ah, sina mashamba ndugu yangu. Kazi mbaki. Ah, kwa moja. Asante sana mama ndani ya chama wama malemba nakumbuka wewe akishaa akikaa akikaa hapo

pamoja anaitwa mzee wa analog ndani ya bamburi pale koma kitabuka kumbukumbu ukiapa hapa nasema leo natembea nikiwa kingirikani kwa mongo napenda rumba sana nakumbuka kenya bak ni hari mchuma huyo asante sana hari kutoka maana hiyo tupunguza ulevi ndugu maana chunga jamii yako Haya bwana, ndio kama namna hiyo ndani ya Rumba Explosion. Karibu sana kama nimekuja kwa hizi kumbuko, unaweza tuma rafa kwa sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano. Tuko ndani ya chombo hapo, tunafuatilia kutaka kujua, je, upo uko wapi, unalipata kwa njia gani, unalipi na kusema kwa bora, unalipata pia vile vile kwa njia ya WhatsApp. Naona WhatsApp pia hapa jumbe zinaingia zinamiminika. Asante sana watu wa nane, nipo sema tupe rumba za mbio mbio bwana, hii baridi acha tu. Asante sana Flora wakiwa Bombolulu chini kwake Seza ndo machuka hapa Seza maziwa ya Amukie Musika katika machuka utaipata hiyo ya Amukie Musika ya maziwa bila wasiwasi wowote. Uko nani ambao kutakuwa kuna kitu pale na mwingine naona hapa kuna mtu kuna kuingia kwa tabu ah! tupate kanda bongo mare hapa tunatoa baridi kama inavyostahili ili wewe na mimi tuweze kujua namna gani ndio mtoto umeanika maua. Kama kuna mgeni bwana, mpe kibao akae, mwambie bwana, mtoa kitu akabakisha pale, ishara kuwa hakuna mchezo, kitu hapo kitakuwa kila kitu kitu kwa Yo guys, nikiwa hapa nikiwa Likoni na ninategea Baraka FM, the home of R&B and African pop. Napenda Baraka FM, ina bomba, juu music, ninafanya vitu sana ninafanya vitu Thank you. Malamu, malamu. Ah, malamu, malamu.

Ndio kumbuka zamani waliokuwa katika kwa huu katika katika kijini moja ni katika zima kwenye kwenye kesi. Ndio kwa kwa sababu ya kibia kwa sababu ya kibia. Asante sana na Maria. Na na kibali. Kibali kwa sababu ya kibia kwa sababu ya kibia. Umbali ni. Ndio kwa sababu ya kibia. Ndio kwa sababu ya kibia.

moja masuala, kila mtu awe tajiri maskini atalipa ushuru moja masuala. Sisi kama wanazimio tunataka ukweli julikani moja masuala. Everyone knows kila siku ya wiki saa mbili hadi saa tatu usiku ukiwa naye Yoha. Mwana mzima mwana atakayechaguliwa kama KPA chama au anatoka Kenya bila kwanza ni lazima. Hawezi enda kule Nyanza Liquidation Authority ukiambatana umekechea mama Liquidation Authority, nakubali wenyewe. Kwa hii ndiyo tofauti kukwetu chanja mswala ya barabara Thank you. mistari mbele mstari kila ambao ndo unatumalizia awamu hii na kuahidi wimbo bado tutakuwa tunaanza nao katika awamu unaopata bila wasiwasi wote. Kuna lebo mzee wa kiti tuko imara kwa kitakuwa kila kitu kinakuwa shwari. Karibu, asante sana Jacob Papana Pele ndani ya Nairobi bwana, na najua unanipata kwa njia safi sana. Tulitu Mangara. lakini kitu yangu cha kukumbushana yale tunayojua labda tumesahau tumeambiana tumeelezana ndio wenyewe katika maana kubwa kwa sababu anatokea mitukio mingi raiki ya watu wanaaga dunia kisa na maafa vilevile mwangu fahamike kuwa ni wewe mwenyewe ndiye unaweza kujipeleka kwa Mwenyezi Mungu ni wewe mwenyewe ndiye unaweza kujipeleka leo mkusanyiko utakapokwenda kule, alafu leo Bwana atakuja ndani yako utamwambia utajua mengi, kwa sababu nyumba hii yako wewe ambayo unaishi unajua ni kila kitu kilichoko pale ndani. Sasa kwake kama ulimtambua kuwa yupo. Ikiwa wewe leo umetambua kuwa yeye hayupo, basi yupo kweli katika fahamu yako, sio matani. Itakuwa rahisi kumweza na ngumu kutukuka. Ndoa ya mzee wa kiuchumi mmoja God. You keep up alone, but you keep me around. I don't like that I'm glad keep up alone. What I am falling, you keep up wanting you. dunia ndio kama hivyo bwana, tunasafarini. Baada ya kugundua hilo, tunasafarini bwana. Anapotangulia mwenzio, basi jione wewe ndani yake, wala usijione wewe usijione wewe ambaye bado ni bado kwa sababu kwa sababu kwa nini bado uko, kwa nini yeye amekutangulia ndani ya Ruma Explosion kama mzee wa kiti ni saa tatu na dakika tisa. Unapozungumzia siku tatu, palikuwepo pale kina lokasi ya mbombo lokasi ya Doraa, walikuwepo kina Balu Kanta pale ndani, vokalisti mkali sana, piga gita Dariki Moko Gitare Zangali kwanza walikuwepo wavokalisti pale kina Sumita El Diego, kina Vitali Neri walikuwepo, wanapiga baadhi ngoma Lokito. Kwa taarifa yako, limekuwa likiwasiliana na ngoma Lokito, nimefurahi sana. Kuna wimbo mpya kabisa niuzindua, nitakuwa naucheza baadaye baadaye, na kipindi cha muda pia tutakuwa tunamtafuta ngoma Lokito, mojawapo ya Jumapili moja tukijaliwa, tutakuwa na mahojiano na Mvuma Lukitu. Unajua Mvuma Lukitu napiga baadhi, anapiga baadhi, hakuna hakuna utani kuhusu saa. Unajua ukiwepo kwenye kikundi cha masaa wakati ule ilikuwa lazima wewe uwe saa, wewe kichwa kichwa bwana ndipo unakosea ukimchukua sisi mjomba wangu sisi jamaa yako ili nani yangu mweke kwenye kikosi hapana unawachwa pale pale mambo yako hakuna kukosea mara mbili tatu maanake kipindi kile hakuna makompyuta kurekodi haya kwa hivyo mtu anaweza taka wewe popote hivi unakosea kosea, kile kwenyewe unatokeaje unakosea inakuwa balaa. Ndani ya Roma ikiwa jana mzee kitu baraka hizo ndio mpango mzima, kumbuka ishirini na tano nukta tano eh, Mombasa na viunga vyake, tisini na na viunga vyake, kwenye mtandao unatupata kwenye www.baraka.com.au ama kwenye redio pale kila moja pale kuandika uko Malaysia, uko wapi, Afrika nzima hiyo kipindi wetu anga Kristo maana kuwa tunasikia kufuatilia, lakini kuwa kuna mawasiliano na kosi msilimu ambayo ikiwepo katika dini simu moja tatu tisa kwa Mungu tujalia kwa ajili yako msikilizaji tutapata tukiongea nia ya mimi na wewe tuweze kuelewa lugha hii, tuseme ni hii huku tunaelewa wanasemaje. Kutokana na mengi ambayo atakuhusu wewe, atakupatia wewe, atakupatia burudani, yote ni mpango mzima wa hema ikiwa tulikumbuka vile vile ndani ya Buku Entertainment tunawakilisha na kuhakikisha kuwa kila kitu swali. Na muona Fred B Majunga alitolea macho ambayo ndio kitu leo sababu umeamua kuwasha moto mkali siku ingine tuko hapa kuhakikisha kuwa kila kitu kinakuwa jinsi inavyostahili kwa sababu mahala ndani ya rumba chote ni kwamba unakisha kuwa unapata ndola Thank you.

Thank you. Thank you. you.

nguvu hizi kwamba ukisogea tukiswali na bwana yakoma nante hapa kiki amekita londa akimwambia mzee wa kiki bwana kijua mambo ya kuiza Thank you.

alone and mimi asante sana ukiwa trata de juro, Paulo, as pessoas não têm direito, pode não desculpar a pessoa. Mas se a barata é tão melhor, Lore, a se dor é tão melhor. eu my handicap, more university. Yes. Accounting time. Eu não sei se é uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho nataka mlichezee Zenga Miketo ya marathon eh? Nataka kuambia tu tuendelee kusikiza rumba, maana ni mziki tamu, mziki iko na ujumbe mzuri sana. Eh, eh. nilianza tu kupenda rumba kwa sababu ya ujumbe, ni nyimbo mzuri. Nikilinganisha na nyimbo za kisasa, rumba iko iko iko iko mzuri sana. Eh, waimbaji wa kitambo walikuwa na ujumbe wenye bado inatumika mpaka sasa. Eh, kwa hivyo napenda sana Nataka nitume salamu kwa wenzangu wote wa Bananyumba, kina Njeri, akiwa Juja na wote tu wote sisi wote wote katika grupu ya Banarumba, na nawatakia kila la heri, tuendelee kusikiza rumba, tuendelee kujifunza Lingala, tupeleke rumba mbele. kidogo kidogo, kama mayoga, kama mayoga, chemekana chemekana utu endele kombo na ngai chemekana na zao endele nakati ya endele na lindi, lingala na rumba. Asante sana. Asante sana, nimefurahi kuongea na wewe. wakabewa asalimie kinyumbani tamke asubuhi kuzi zamerumba ongeatesaige zamerumba the end. na mengi popote pale ulipo utajikuna kibwege na uweze kupata mamake mchakato sehemu yake. Asante sana, asante.

popote ulipo pata vitu vinaangalia hapa ukiona pale hapo tusikie habari hapo ndani ya mitaa mkindani pale walipata kwa

ndani ya Rumba Express unaojapo mzee wa kiti ni saa nne na dakika kumi na moja nafasi yako ndio ya kutafakari kuweza kujibiwa na jana. Naona simu zinadumulika hapa. Kwa baraka tu. Salamu alaikum wakati wa nani kiti. Alaikum salam. Kwenda na kidali na moja. mziki wake ni kwambie kama watu sababu wakajifanya mtu akiwahi tena ndipo focus kusikiza ngoma ndio utakumbuka matatizo yako

Mungu tu Bwana

Unaona bana, sasa hata bana alikuwa Madinea kibao chochote na bana, vitu alienda lakini ngoma zake tunazikumbuka mzee wa kiti ndani ya rumba kikiwa kilichoami hapa ndio pale Marekani kutoka Marekani hiyo wewe ni kitu sasa utakarudisha na mwadili na itangoja amechagua bwana wimbo huu Shomari Salam ulichotea pia vile vile anafanya buku mwaka wa big manager Andrò la musica mtunzi wake kila sababu aliyosikia kompliment ya Brazil wa Thank you.

Amen. moja kwa moja tunapeleka Mungu mbele. Unatakiwa Mungu kufundisha mahindi. Je, ungependa kujiandaa na kupanda mahindi mahali hapo na kulinda viumbe wako? Kampuni ya Sivinta na Kurukia Dawa imekutoa kimani tani sayansi ili nguvu za Mungu inapatikana katika mifuko yote ya Google iliyopo karibu nawe. Kutoa kimani tani sayansi inapatikana kwa vipimo tofauti na ili ukuta wa nyumba unapoinyunyiza Majaji sasa atapindi shughuli za ghorofa akija ikisaidia kwenye sekondari watapinga demand kama pia inaonyesha ingo onyesho la kuhani ndani na faida you have to jump kayo boni. Mamba soko, oma the Thank you. joy

ambao walituandalia kutoka kupatia hivi punde. Hebu karibu sana kama vile Vita na Baraka katika mwezi wa kumi na de aliweza kukimu vile naona unateremsha rais pande nzima bifo upate real nini bila shaka Mama, selbst die

Oradaki hikayede Musa, Mesih'in yanında point of no

để mong muốn đi trước và sau đó là sự chờ mong của bên trong vùng của đất nước của đất nước của đất nước của đất nước ya awamu ya baba Farao kama mambo ndio hapo kwa kiasi kiasi sana jeri kutika na ndipo hapo sababu sana mimi ndio ndio kitaka kuuza kubali kwa sasa kitu mjaribu ya kawaida pamoja tunapeleka Mungu mbele ili mimi na wewe tuweze kufaidika namba moja inayokuwa katika control kilisha ndio Salam sejahtera. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Mujur kita. Sayyid Salam sejahtera. Nak syukur kerana banyak kata kala. Saya dan Aku pun kata yang di Bawa Allah punya Mujur. Ya, aku pun kata kata Allah Mata yang sebelum Bila siang di Tambah Umar Matanda. Nah, yang dia naik ke Tambah kwenda wakimea bana chini na kutua majana bulei uliko akina miti joo mwalimu mikoa bidodo kasura matope na akwade kwa mtoto wa karibangi akapanda aje kwamba galikumpanda mwenyewe panda pande pande

understand. Ana usina kana, mama, ana usina kana, mama, แล้วเด็กตาหมดพอก็มาไม่ก็มาไม่ดีแล้วแม่มีมามาบ้านคุณแม่อุตส่าห์คิดถึงทำไมถึงบอก

Mama mucho yo no yo voy a tener que discutir por todo. No, no, no, no, no, no. ¿Cómo te? Oh. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bwana. Kwa sasa hivi mikole mileki mingi, siku zimepita nyingi, tutakuwa tunawarudisha walimu darasani baada ya likizo tuweze kujifunza lugha hiyo kulingana, ndio mambo ya sikipite. Wimbo huu umeombwa na Felix, tunasema pole Kitei Felix, kwa kumpoteza ndugu yako mkubwa, tunakuambia dunia, tuko pamoja mke wangu, kwa majonzi tuko pamoja to do what ndio midomo ya bata, acha tujora wanajua wanajua huruma wacheza kama umevaa dera usisumbuke na haya wanasema utamu inatakiwa hapa kwa sufuri saba nne nane tatu moja mbili moja 我觉得这是一个。

我昨天晚上吃过，今天早上没吃。 niveau room explosion yaliyojemuzeyakiki wakajua mbesi wakajua mbali wapolikumakelea tuditikitwa lwapolikwatwata tudikwimba kundimba mutobale bana bateta bayengayenga nabo bateta babagudake tukachokole iya kwetu ni ndegele baraka fm ni ndegele rumba explosion ni ndegele mimi naitwa juma Thank you.

وارزقنا منه بدلا world Thank you.

prazer com a namorada, depois de mãe do bar, com um beijo, com o que eu direto para ele. Disse que eu era bom, que como a culpa da casa, a culpa da Cubaíta, a cidade de Ike, a cidade de Gado, de Lula, da Barata, essa é uma merda, a condição aqui, eu vou ter que fazer uma dona. Para olhar e olhar para o campeão de África, do que diz? Agora, Hello, Gorgon. Nzuri sana. Eh, mimi naomba ule wimbo wa Maboko Pamba wa Mangerepa. Eh. Unanikumbushia mengi hizo. Na wakati ambao tulikuwa tukienda shule, kama maziwa za mjini kama hospitali asema kwajira kwamba kwa majumbani au wanyama ambashua katika madarasa asauria labda wanaimba sasa nikuvuta ndani haya asante maji ambayo anasema kuna mengi yakufundishwa katika hili kinaleta kumbukumbu nakuzungumzia mambo yaliyopata ndani ya moto mpaka juu ya asubuhi Unajua kwa mfano, yeye anasema yeye anapenda sana muziki kwa sababu katika wenzetu Afrika wana wa Uganda ama wa walikuwa hawana kiburi. Kama unaambia Afrika alikuwa mtegea tajika, yaani kuwa na shida, hawana mpromota mkubwa katika Kongo. Msichana wakati ule wote moja moja tunaona shida zilikuwa ni tatu, ilikuwa na wae, wazae

sababu maana nivuka nafasi, lakini ukiangalia na wachana wa siku hizi, mtu anataka jielekea kwa una hela maimba, nataka jielekea show yake, amesikia amepanda ndege, ameenda si wapi, manguo yani vitu mna dhahabu amevaa, lakini wakati mtu anaona sana machana, anaona nini wala ndio kama namna hiyo. Hebu tusikize hapa mzee mzima Isaya Mtayari. Kweli kweli

Cosa debo cambiar a cosa tenga a mí? Ay, ay, ay, No quiero yo, no te quiero saber. No quiero

Amen.

Thank you.

Thank you. Yeah. ndio maana kindani ya lugha ya Kiingereza na kweli sitaweza kuondoka studio hapa bila kumpigia mama eh, yetu anavyokwambia huduma ya kupamba inamkumbusha mahali na mazile mengi anasema anakumbuka lakini anafikiria yale kidogo nami yaani sina budi kupitia mabuka pamba ya Islam Mwenyezi Mungu amepamba. Imekuwa na vizuri 我这个。